Tolteku ceļš uz brīvību. Kā laust vecās vienošanās. Visi runā par brīvību. Dažādu ādas krāsu un tautību cilvēku visā pasaulē cīnās par brīvību. Kas īsti ir brīvība? Amerikāņi bieži runā par to, ka viņi dzīvo brīvā valstī. Bet vai mēs esam brīvi? Nē, neesam. Patiesībā brīvība meklējama cilvēka dvēselē. Būt brīvam nozīmē būt tam, kas tu esi. Kas mums liedz kļūt brīviem? Mēs vainojam valdību, vecākus, reliģiju, dievu. Bet kas gan mums liedz būt brīviem? Tikai un vienīgi mēs paši. Ko nozīmē būt brīvam? Dažkārt pēc kāzu ceremonijas cilvēki saka, ka nu viņi ir zaudējuši savu brīvību. Tad viņi šķir savu laulību, bet tik un tā nav brīvi – Kas mūs attur būt tādiem, kādi esam? Mēs atceramies tās senās, tālās dienas, kad bijām brīvi, bet mēs esam aizmirsuši, ko nozīmē būt brīvam. Divus, trīs, četrus gadus vecs bērns ir brīvs. Kāpēc? Tāpēc, ka mazais cilvēks dara to, ko viņš grib. Cilvēks ir brīvs, kā puķe, koks vai dzīvnieks, kas nav piejaucēts un pieradināts. Ja jūs pavērosiet, divgadīgu bērnu, jūs pamanīsiet, ka lielāko daļu laika mazais cilvēks smaina un priecājas. Viņš atklāja sev pasauli. Viņš nebaidās rotaļāties. Viņš nobīstas tikai tad, kad savaino sevi sajūta izsalkumu, kad nav apmierināta kāda no viņa vajadzībām. Bet viņš neraizējas nec par pagātni, nec nākotni, viņš dzīvo šajā brīdī. Bērni nebaidās atklāt savas jūtas, viņi mīl visus – un ja sastop pretmīlestību, viņa tajā izskūst. Viņa nebaidās mīlēt. Lūk, tāds ir normāls cilvēks. Bērnībā mēs neraizējāmies par nākotni un nekaunējāmies pagātnes dēļ. Cilvēka dabā ir priecāties par dzīvi, rotaļāties, atklāt izzināt, būt laimīgam un mīlēt. Kas gan noticis ar pieaugušajiem? Kāpēc mēs vairs neesam tādi? Kāpēc mēs vairs neesam dabiski? Upuris mūsos var teikt, ka ar mums noticis kaut kas bēdīgs, bet karēvim ir tiesības atbildēt, ka notikušais ir bijusi likumsakarība. Patiesais iemesls meklējams apstāklī, ka tagad mums ir savs likumu kodeks, un mūsos mitinās soģis, kas valda pār mūsu dzīvi. Mēs vairs neesam brīvi no mūsu so, jo mūsu soģis upuris – un uzskatu sistēma neļauj mums būt tādiem, kādi esam. Mūsu prātā ir daudz lieka, kas liedz mums būt laimīgiem. Pieredināšana, kas turpinās no paaudzes paaudzei, ir dabisks sabiedrības process. Nevaino vecākus, ka viņi mācīja tevi kļūt par tādiem kā viņi. Viņi tev varēja mācīt tikai to, ko zina paši. Viņi darīja, ko varēja. Ja viņi tev kādreiz nodarīja pāri, pie tā var vainot tikai viņu pieredinātību viņu bailes un viņu uzskatus. Viņi nespēja mainīt to, kas viņos ieprogrammēts. Viņi nespēja rīkoties savādāk. Nav jēgas vainot vecākus vai kādu, kurš tev kādreiz nodarījis pāri. Nav jēgas vainot pat pašam sevi. Pienācis laiks beigt, ļaut darīt sev pāri. Pienācis laiks sacelties pret soļa, tirāniju un slēgt citas vienošanās. Pienācis laiks beigt būt par upuri. Patiesībā tu aizvien vēl esi bērns. Kādreiz, kad tev ir priecīgs prāts, tu kaut ko spēlē, esi laimīgs, glezno raksti dzēju, spēlē klavierus vai kā citādi ļauj izpausties savai personībai. Bērns, kas dus tevī, atkal pamostas. Un tie ir laimīgākie brīži tavā mūžā. Šajos brīžos tu esi tu pats – Tu neskumsti par pagājušo un neraizējies par to, kas notiks. Tu atkal esi bērns. Bet ir kas tāds, kas visu izjauc. Mēs to saucam par pienākumiem. Soģi saka, pagaidi, tev ir pienākumi, tev jāizdara tas un jāpaveic tas, tev jāstrādā tev, jāiet uz skolu, tev jāpelna nauda. Pienākumi piepilda prātu, un tava sejas atums un atkal kļūst nop nopietna. Pavēro, kā bērni spēlē pieaugušos. Viņiem ir pavisam savādāka sejas izteiksme. Es esmu advokāts. Un mazuļa sejas izteiksme mainās, viņš uzliek pieaugušā masku, tādu, kādas var redzēt tiesas zālēs. Mēs vēl aizvien esam bērni, bet mēs esam zaudējuši brīvību. Brīvība, pēc kuras mēs tiecamies, ir brīvība būt tiem, kas mēs esam un izpausties. Bet pavē, Pavērtējot savu dzīvi, mēs pamanīsim, ka vairumā gadījumu mēs kaut ko darām tikai tāpēc, lai patiktu citiem. Mēs pat necenšamies dzīvot savu dzīvi un patikt sev. Lūk, kas noticis ar mūsu brīvību. 99% cilvēki ir pilnīgi pieradināti. Ļaunākais ir tas, ka lielākā daļa cilvēku paši nemaz neapzinās, ka nav brīvi. Kaut kas mūsos klusi čukst, tu neesi brīvs, bet mēs nezinām, kas tas ir un kāpēc mēs neesam brīvi. Cilvēku nelaime ir tā, ka viņi dzīvo, neapzinādamies, ka pār viņu dzīvi valda soģis un upuris, tāpēc viņiem nav izredžu kļūt brīviem. Pirmais solis ceļā uz brīvību ir saprast, ka tu neesi brīvs. Lai taptu brīvs, jāsaprot, ka pašreiz tu neesi brīvs. Lai problēmu varētu risināt, tā vispirms jāsaskata. Lai kaut ko mainītu, tev vispirms jāsaprot, kas ir tas, ko tu gribi mainīt. Ja tu nesaproti, ka tavs prāts ir rētains un pilns ar emocionālo indi, tu nevari sākt to atindēt un dziedināt ievainojumus, un tu turpināsi ciest. Ciešanām nav pamata. Ja tu apzinies, ka ciet, tu vari sacelties pret savām ciešanām un teikt, pietiek. Tu vari meklēt eliksīru, ar ko dziedēt savu sapni tu vari sākt to mainīt. Planētas sapnis ir tikai sapnis, tas nav īsts. Ja tu ieiesi šajā sapnī un sāksi apšaubīt to, kam līdz šim esi ticējis, tu sapratīsi, ka lielākā daļa tavu līdšanējo uzskatu, kas vadījuši tavu savainoto prātu, nemaz nav patiesi. Tu sapratīsi, ka visus šos gadus tu esi nepamatoti cietis. Kāpēc? Tāpēc, ka tava uzskatu sistēma sakņojas melos. Tāpēc tev jāiemācās valdīt pār savu sapni, tāpēc tolteki savu laiku kļuva par sapņu valdniekiem. Tava dzīve ir tava sapņa izpausme, tā ir māksla. Ja tev nepatīk tavs sapnis, tu jebkurā brīdī vari to mainīt. Sapņu mākslinieki rada īstus dzīves mākslas darbus. Viņi kontrolē savu sapni, izdarot izvēli. Visam ir savas sekas – un sapņa mākslinieks un valdnieks to zina. Būt par tolteku ir dzīvesveids, kurā nav nedz līderu, nedz sekotāju, tajā tev ir sava taisnība, kurā tu dzīvo. Tolteks kļūst gudrs, nepieradināts un brīvs. Pastāv trīs gudrības, kas ļauj ikvienam kļūt par tolteku. Pirmā gudrība ir saskatīt. Saskati sevī to, kas tu esi un kas tu vari būt. Otrā gudrība ir pārveide. Kā mainīties, kā nomest pieredinātības važas un atkal kļūt brīvam. Trešā gudrība ir apņemšanās. Tolteki uzskat, ka apņemšanās ļauj mainīties enerģijai. Tā ir dzīva būtne, kurā saplūdusi visa enerģija, jeb tas, ko mēs saucam par Dievu. Apņemšanās ir dzīve, apņemšanās ir beznosacījuma mīlestība. Apņemšanās māksla tādēļ ir arī mīlestības māksla. Tolteku ceļš uz brīvību ir karte, kas rāda, kā atbrīvoties no pieredināšanas sekām. Soģi, upuri un uzskatu sistēmu Tolteki pielīdzina parazītam, kas iekūņojies cilvēku smadzenēs. Tolteki uzskata, ka visi pieredinātie cilvēki ir slimi, jo viņus apsēduši parazīti, kas valda pār prātu un domām. Šie parazīti barojas no negatīvajām emocijām, kas rodas baiļu rezultātā. Ja iedziļināsimies parazīta definīcijā, mēs atklāsim, ka parazīts ir dzīva būtne, kas dzīvo uz citu būtņu rēķina, izsūcot savu upuru enerģiju, nedodot neko pretīm un pamazām sagraujot būtni, kurā tas iekūņojies. Gan soģis, gan upuris, gan mūsu uzskatu sistēma lieliski atbilst šai definīcijai. Visi trīs kopā tie veido vienu dzīvu būtni ar psiholoģisku un emocionālo enerģiju. Šī enerģija ir dzīva. Protams, tā nav materiāla. Tāpat kā emocijas un mūsu sapņi nav materiāli, bet mēs zinām, ka tie eksistē. Viena no smadzeņu funkcijām ir pārveidot materiālo enerģiju emocionālajā enerģijā. Mūsu smadzenes ir emociju rūpnīca – Es jau teicu, ka vēl viena svarīga smadzeņu funkcija ir sapņošana. Tolteki uzskata, ka parazīts, kas sastāv no soģa, upura un uzskatu sistēmas, valda pār cilvēku prātu un personisko sapni. Parazīts izmanto tavu prātu, lai sapņotu un tavu ķermeni, lai dzīvotu. Tas pārtiek no tavām bailēm un tavas dzīves drāmām un tavām ciešanām. Mēs tiecamies pēc prāta un ķermeņa brīvības, un brīvība nozīmē dzīvot savu, nevis savus, savas uzskatu sistēmas uzspiesto dzīvi. Kad esam sapratuši, ka soģis un upuris mūsu, pat, mūsu patieso es iespiedis stūrī, mums ir tikai divas iespējas – turpināt dzīvot tā, kā mēs dzīvojam, turpināt pakļauties soļa un upura tirānijai, turpināt dzīvot planētas sapnī vai rīkoties tā, kā rīkojas mazi bērni, kad vecāki cenšas viņus pieradināt, sacelties un teikt nē. Mēs varam pateikt, pieteikt karu parazītam, soģim upurim, mēs varam sākt cīņu par savu neatkarību un tiesībām pašiem izmantot savu prātu un ķermeni. Tādēļ Amerikas šamaņi no Kanādas līdz pat Argentīnai dēvē sevi par karēvjiem. Viņi karo ar parazītu, kas ieperinājies viņu smadzenēs. Lūko šamaņi saprot ar vārdu karēvis. Karēvis sadumpojas un piesaka karu, taču ne visi karēvi atgriežas no kaujas kā uzvarētāji. Mēs varam gan uzvarēt, gan zaudēt, bet mēs vismaz cenšamies, un mums ir iespēja atkal kļūt brīviem. Ja izvēlamies šo ceļu, mēs iegūstam vismaz dumpinieka slavu un garantiju, ka mēs nekļūsim par savu emociju, kaprīžu un citu cilvēku emocionālās indas upuriem. Pat ja mēs neuzvaram cīņā ar parazītu, mēs nekad nepiederēsim tiem upuriem, kas nemēģina vēlreiz. Karēvja ceļš dod mums iespēju pārveidot planētas sapni un savu personisko sapni pārvērst par debesu valstības sapni. Tāpat kā elle, debesis ir vieta, kas meklējama mūsu prātā. Tur valda prieks, visi ir laimīgi, tur mēs varam mīlēt un būt mēs paši. Mēs varam nokļūt debesu valstībā vēl savas dzīves laikā. Mums nav jāgaida, kad nomirsim, un tad nokļūsim debesīs. Dievs vienmēr ir ar mums, un debesu valstība ir visapkārt mums. Mums tikai jāspēj to saredzēt un sadzirdēt. Mums jāatbrīvojas no parazīta. Parazīts ir kā tūkstošgalvains pūķis. Ik katra no bailēm, ko mēs jūtam, ir viena pūķa galva. Ja mēs gribam atgūt brīvību, mums jānogalina šis pūķis. Mēs varam cirst pūķa galvas pa vienai, tas nozīmē, ka mēs pakāpeniski tiekam galā ar savām bailēm. Tas prasa laiku, bet vainagojas ar labiem panākumiem. Ikreiz, Kad mums izdevies atbrīvoties no kādām bailēm, mēs esam soli tuvāk brīvībai. Mēs varam arī nomērdēt pūķi badām. Tādā gadījumā mums jāsāk kontrolēt savas emocijas. Mēs nedrīkstam ļaut uzliesmot bailēm. To ir viegli pateikt, bet grūti izdarīt, jo soģis un upuris vēl aizvien valda pār mūsu prātu. Trešo paņēmienu dēvē par nāves – iz, izspēlēšanu. Šo tradīciju piekopja daudzas ezotērisko mācību skolas visā pasaulē. Nāves izspēlēšana bija pazīstama senajā Ēģiptē, Indijā, Grieķijā un Amerikā. Tā ir simboliska nāve, kas iznīcina parazītu, bet mums pašiem nenodara nekādu ļaunumu. Kad mēs simboliski mirstam, jāmirst arī parazītam. Ar šo paņēmienu var ļoti ātri uzveikt parazītu, taču to izmantot ir nesalīdzināmi grūtāk nekā pirmos divus. Lai ieskatītos nāves eņģelim acīs, vajadzīga neizmērojama drosme un spēks. Mazliet par katru no trim parazīta apkarošanas metodēm.